celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălțimea cea strălucită a smereniei, cumpăna cea a înfrânării, și soritorul cel tare al rugăciunii inimii, cuviosului Părinte Vasile. Să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră și să-i cântăm. Bucură-te, cuvioase Vasile! de rugător. arătat iubitor de viață călugărească, Părinte Vasile, ai lepădat cu îndrăzneală toată grija cea lumească și cu dragoste ai pornit pe calea cea aspra sigăstriei. Pentru aceea cu smerenie și cu plas de bucurie, cântăm. Bucură-te, floare bine mirositoare, sădită în grădina vieții hăstrești. Bucură-te, cel ce pururea vorbești cu Isus prin rugăciune. Bucură-te că într-o nevoință ți-ai petrecut viața călugărească, Bucură-te că îngerilor te-ai asemănat prin viețuire pusnicească. Bucură-te împreună locuitorule cu sfinții, care au bine plăcut lui Dumnezeu. Bucură-te că din munții Buzăului ai făcut un atos românesc. Bucură-te, mare iubitor și trăitor al învățăturii Sfinților Părinți! Bucură-te că te-ai hrănit din dumnezeieștile Scripturi. Bucură-te că întru tine numele lui Isus s-a preamărit. Bucură-te că pe ucenicii ai învățat smerita vețuire, Bucură-te cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te cu vioase vasii, fericii pe tine, Părinte Vasile, cel ce cu pricepere ai știut, să alungi duhurile înșelăciunii prin viață curată și plăcută lui Dumnezeu. Căci ai strălucit ca o făclie în grădina Maicii Domnului pe pământ românesc, ai cântat, neîncetat lui Dumnezeu. strălucit al călugărilor, din mănăstirile românești ai fost fericite, Părinte. Căci pilda faptelor și mireasma învățăturilor tale au îndreptat pe mulți către viața cea îmbunătățită, a împlinirii virtuților sigăstrești, de unde primește și de la noi laude ca acestea. Bucură-te, pom răsădit în grădina neamului românesc, Bucură-te că prin tine s-a binecuvântat pământul țării noastre. Bucură-te că noi românii te avem pururea rugător la Dumnezeu. Bucură-te că te-ai făcut povățuitor cinului călugăresc. Bucură-te că te afli în ceata celor iubitori de credință. Bucură-te că ți-ai îndreptat pașii spre țara românească. Bucură-te că în aceste ținuturi ai binevestit pe Dumnezeu. Bucură-te că ai întărit obștile mănăstirilor noastre, Bucură-te că pe mulți ai călăuzit pentru viața pusnicească. Bucură-te cel ce ai vețuit pe plaiurile Buzăului. Bucură-te că la poiana mărului ai fost pildă de rugăciune pentru monar. Bucură-te cu vioase, Vasile, mare rugător al lui Hristos. Bucură-te cu Vasile, rugăciunii lui Isus și trăitor în liniștea sihăstriei te-ai arătat, Părinte cu vioase Vasile, și în trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu să te îndulcești din roadele bunătăților, nieperitoare ale împărăției cerurilor. și de vederea fericirii raiului, cântând cu îngerii neîncetat, Aliluia! la treapta preoției, cuvioase Părinte Vasile, te-ai înfricoșat de această sfântă taină, pentru aceea cu milință îți strigăm. Bucură-te că vrednic ai fost de harul preoției, Bucură-te că împreună cu îngerii ai slujit. Bucură-te că prin evlavie lui Dumnezeu te-ai dăruit. Bucură-te că pe mulți i-ai împărtășit din învățăturile Dumnezeu. Bucură-te că de mari daruri de la Dumnezeu te-ai învrednicit. Bucură-te cel ce viața ta ai închinat-o slujirii lui Hristos. Bucură-te că întru cele duhovnicești tu strălucești acum în îi slujești cu sfinții. Bucură-te cel ce ești cinstitor al preoției lui Hristos. Bucură-te, podoabă de cinste a călugărilor, evlavioși. Bucură-te că la poiana mărului de mult folos ai fost ucenicilor tăi. Bucură-te cu vioase Vasile, mare rugător, Aleluia! Hristoase Părinte, mulți călugări și credincioși au descoperit deprinderea rugăciunii lui Isus, prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceasta și noi cu glas de mulțumire Cântăm împreună cu toți Sfinții lui Dumnezeu. că până la cer a fost cu adevărat viața ta, de Dumnezeu înțelețite. Căci cu lacrimile tale nerodirea pustiului o ai lucrat, iar cu rugăciunile te-ai ridicat până la asemănarea cu Dumnezeu, pe cât este cu putință oamenilor pentru aceea cu bucurie îți aducem laude ca acestea. Bucură-te, o sârduitorule al neîncetatii chemări al numelui lui Isus. Bucură-te că prin rugăciune cu Duhul te-ai luminat. Bucură-te! că sufletul tău cu Dumnezeu l-ai unit. Bucură-te că prin evlavie liniștea sufletească ai dobândit. Bucură-te că prin post trupul împotriva ispitelor ți-ai întărit. Bucură-te că de la tine iubirea de Dumnezeu am învățat. Bucură-te că ne-ai povățuit să ne rugăm Domnului cu luare aminte. Bucură-te că pururea cu îngerii te-ai rugat bucură te Cel ce-ai împletit rugăciunea cu munca. Bucură-te că pe viețuitorii schiturilor mi-ai învățat smerita cugetare. Bucură-te cel ce la Atos, pe Paisie venit Cicovski l-ai călugărit. toate cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos. mare, rugător al lui Hristos. Cu bucurie prea lăudate, Părinte, toate cetele călugărilor și adunarea credincioșilor, vârșesc cinstită pomenirea ta. Că te-ai îmbrăcat cu fapta cea bună, ca un visteaz ostașa lui Hristos. Iar dragostea cea adevărată ți-a îngrădit viața ta plăcută îngerilor, care cântă împreună cu tine lui Dumnezeu. slujesc plăcut lui Dumnezeu, pe cuviosul Vasile să lăudăm. După cuvință astăzi în biserica lui Hristos. Cântăm zăfărul de dimineață ca aurul strălucitor. Bucură-te, purtătorule de făclii al călugărilor! Bucură-te, mlădița cea prea frumoasă a pustiului! Bucură-te, trandafirul cel cu bun miros al sihoștrilor! Bucură-te, povățuitorule al celor rătăciți! Bucură-te că marea cea cu bun miros a pus niceștilor nevoințe. Bucură-te că ai biruit trufia trupului cea răvnitoare la cele de jos. Bucură-te că frumusețea vieții duhovnicești ai dorit. Bucură-te că prin rugăciune a vorbi cu Hristos te-ai învrednicit. Bucură-te că de vederea lumii taborice te-ai umplut. Bucură-te că întru tine chipul lui Hristos a rodit. Bucură-te cu vioase Vasile! mângâietor al lui Hristos. văzătorul de Dumnezeu Moise a intrat în norul cel cu adevărat înțelegător al vedeniilor și ai cunoscut că Dumnezeu se descoperă aceluia care se leapădă de sine lasă pe Hristos să vieze în inima și în sufletul său, iar prin Duhul Sfânt cântă neîncetat. viața călugărească de la Poiana Mărului, s-a statornicit după atosul Atosului, unde postul și rugăciunea sunt căile de săvârșire, pe care împlinindu-le cu dragoste, ne ridicăm la înălțimea cerului. De aceea și noi, străduindu-ne ale urma, te cinstim cu aceste cântări. Bucură-te că prin smerenie ai biruit pe nevăzuții vrășmași. Bucură-te, iubitorule, de insihie călugărească. Bucură-te, povățuitorul iscusit al monahilor nevoitorii. Bucură-te că ai statornicit în mănăstiri viața cea de obște. Bucură-te că pe frații din mănăstiri spre viață duhovnicească i-ai călăuzit. Bucură-te că făgăduințele călugărești pe mulți ai învățat. Bucură-te cel ce ai pus bună rânduială în mănăstirile de povățuirea ta. Bucură-te cel ce ai avut în jurul tău mulțime de ucenici. Bucură-te, mare iubitor al rugăciunii inimii, Bucură-te, cinstea călugărilor de pretutindeni. Bucură-te, podoabă duhovnicească a eparhiei Buzăului și Vrancei. Bucură-te, cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos. scriitor și împlinitor al Sfintelor Scripturi, te-ai arătat minunate, Părinte Vasile, acestea ajutându-te să înțelegi lucrările lui Dumnezeu din firea lucrurilor și să te sârguiești în viață isihastă spre unirea cu Hristos cântând neîncetat. Aleluia! Ne minunăm de înțelepciunea Ta, cuvioase Părinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belșug în înțelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai învățat smerita cugetare întru Hristos pentru aceasta cu evlavie îți cântăm. Bucură-te, tâlcuitorule al Sfintelor Scripturi, Bucură-te, păstrătorule al Sfintei Tradiții, Bucură-te, pururea cugetătorule la cuvântul lui Dumnezeu, Bucură-te, împlinitorule al poruncilor evanghelice! Bucură-te, îndemnătorule, la trăirea învățăturilor dumnezeiești! Bucură-te că te-ai îmbogățit din comoara sfintelor Scripturi! Bucură-te cel ce ai găsit reaze în puternic în scrierile sfinte. Bucură-te că te-ai adăpat din apa duhovnicească a Sfinților Părinți. Bucură-te că din cuvântul cel plin de puterea Lui Hristos te-ai înflăcărat. Bucură-te că în viața călugărească după pilda cuvioșilor părinți, ai viețuit. Bucură-te că pe ai tăi ucenici, cu iubirea frățească a viețui ai învățat. Bucură-te cu vioase Vasile, mai tulburările lumești. Viață hăstrească a împlinit, părinților pustiei asemănându-te, plăcutule a lui Dumnezeu. Pentru aceasta împreună cu dânsii te cinstim, cu vioase Vasile, tâi. mezar stăpânirea ta în liniștea sihăstriei, prea lăudate, Părinte, cu adevărat am înțeles că viața pusnicilor fericită este, căci într-armându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai schimbat-o în ogor de roade duhovnicească. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, cel ce prin înfrânarea trupului te-ai asemănat cu pusmicii, Bucură-te că te-ai făcut pildă sihaștrilor. Bucură-te că pe diavol, cu postul și cu rugăciunea l-ai rușinat. Bucură-te că ai fost un mare vestitor al filocaliei părinților. Bucură-te că din învățăturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adăpat. Bucură-te că de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceața rugăciunii lui Isus. Bucură-te că de la cuviosul Ioan Scărarul ai învățat trezvia în rugăciune. Bucură-te că în toate ai urmat pe Sfinții Părinți. Bucură-te că din poiana mărului te-ai ridicat la cele cerești. Bucură-te împreună, locuitorule, cu Sfinții lui Dumnezeu în ceruri. Bucură-te, Cel ce pururea te rogi pentru mântuirea noastră. Bucură-te, cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos. și propovăduitor al virtuților creștinești, te-ai arătat cu vioase, Părinte, iar tăria cuvintelor tale a înfrumusețat cu strălucite podoabe pe credincioșii bisericii strămoșești, care urmând învățăturilor tale, s-au deprins a cânta lui Dumnezeu, celui me lăudat. Aliluia! călugărești pe care le-ai povățuit, fericite Părinte Vasile, le-ai schimbat în oaze duhovnicești de profundă trăire creștinească, de aceea minunându-ne, îți strigăm așa, Bucură-te, Cel ce ne-ai lăsat cuvinte ziditoare de suflet, Bucură-te că prin mulți prin ale tale învățături s-au luminat. Bucură-te cel ce toată viața ți-ai închinat rugăciunii și scrierilor filocalice. Bucură-te că precum o albină iubitoare de dulceața florilor, la citirea celor sfinte te-ai asemănat. Bucură-te cel ce ai deprins pe credincioși a pătrunde în taina sfintei rugăciuni. Bucură-te, ctitor ales al multor mănăstiri, cu rânduială sfântă. Bucură-te că ucenicilor tăi le-ai poruncit să urmeze cu sfințenie pravila călugărească. Bucură-te că spre desăvârșirea îngerescului chip i-ai povățuit. Bucură-te că din poiana mărului o școală a rugăciunii curate ai făcut. Bucură-te că sihăstrile din munțile Buzăului și Avrancei le-ai îndrumat. Bucură-te, Părinte al călugărilor, și povățuitor al credincioșilor. Bucură-te, cu vioase Vasile, mare rugător al lui Hristos. tocmai ca un înger, ai viețuit pe pământ, fericite Părinte, iar după mutarea ta la cele nepieritoare, fiind rânduit de Dumnezeu în ceruri, ai aflat împreună viețuire cu îngerii, de aceea, bucurându-te de slava cea negrăită, înalți neîncetat cu cetele cerești, prea sfintei trăim. Cântați Pavel a scris în dumnezeieștile Scripturii că sfinții vor judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glăsuia că minunat este Dumnezeu într-un Sfânt părinții săi. Pentru aceea și noi, cunoscând că Dumnezeu te-a preamărit în ceruri, precum tu l-ai preamărit pe pământ, îngenunchind înaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile zicem așa, Bucură-te, cel ce în cerul ți-ai pregătit sălașul veșniciei, Bucură-te, că în cartea vieții numele tău se află scris. Bucură-te, că mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu bucură-te că întru toate ai împlinit cuvântul Evangheliei. Bucură-te că ne-ai învățat a cugeta la cele cerești. Bucură-te cel ce ne-ai povățuit că ascultarea este de mare preț. Bucură-te că prin purtare de grijă ucenici în 12 mănăstiri buzoiene, și vrâncene ai rânduit. Bucură-te că prin tine poiana mărului a devenit loc mult iubit. Bucură-te că numărul sfinților români l-ai sporit. Bucură-te cel ce pururea te rogi pentru ușurarea necazurilor noastre. Bucură-te cel ce mijlocești pentru mântuirea tuturor. Bucură-te cu vioase Vasile, mare rugător al lui. fost viața ta. Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai urcat prin virtuți până la Dumnezeu, căruia îi se cuvin toată slava și închinăciunea. Iar de la noi cu venita cântare îngerească, vieții si hăstrești, mântraripat fiind de dragostea lui Hristos. Ai ajuns în ceruri, acolo primind plata ostenerilor tale fericite, Părinte, și strălucind în lumina cea negrăită a slavei lui Dumnezeu, nu înceta să mângâi pe fiii tăi care se nevoiesc în iureșul necazurilor vieții și care strigă așa. Bucură-te că viața ta a fost o neîncetată jertfă sfântă, Bucură-te că ți-ai pregătit comori în ceruri din ale tale fapte bune. Bucură-te că prin moarte te-ai mutat cu sufletul la cele cerești. Bucură-te că ne-ai învățat să ne lepădăm de cele lumești. Bucură-te că prin viața ta ne-ai dat pildă de smerenie. Bucură-te cel ce pe călugări, la deasă spovedanie și la împărtășire i-ai povățuit. Bucură-te că ne-ai învățat să cugetăm la cele de sus. Bucură-te cel ce prin testament ai lăsat rânduială sfântă în mănăstiri. Bucură-te că prin sfintele tale rugăciuni de ispite și de necazuri ne ferești. Bucură-te Cel ce ne-a îndemnat să ne ridicăm din întinăciunea păcatelor. Bucură-te mângâierea monahilor și a credincioșilor, o sârduitor. Bucură-te, vioase Vasile, mare rugător al lui Hristos. rugăciunii inimii și învățător al înfrânării te-ai arătat pe tine vioase, Părinte Vasile, pentru ale tale multe osteneli. Lumea te cinstește după cuvința. Dă-n slavă lui Dumnezeu! căruia și noi îi cântăm. dreptei credințe și chip blândeților te-ai adeverit pe tine cu vioase, Părinte Vasile, de care minunându-ne cu glas de bucurie strigăm așa, Bucură-te cel ce locuiești în ceruri preună cu toți sfinții, Bucură-te cel ce din pruncii ai fost hrănit cu pâinea vieții. Bucură-te că mai presus de toate ai ales calea îngerească a călugăriei. Bucură-te că la Dumnezeu ai cugetat ziua și noaptea prin rugăciune. Bucură-te! Cel ce ai gustat din bucuria Raiului aici pe pământ prin viață duhovnicească, Bucură-te Cel ce ne-a insuflat Duhul rugăciunii Lui Isus. Bucură-te că rugăciunile tale ca o tămâie de bună mireasmă la ceruri s-a înălțat. Bucură-te cel ce ți-ai agonisit în candela sufletului, unde lemnul bucuriei. Bucură-te cel ce ai învățat pe toți să ceară mila lui Dumnezeu. Bucură-te că purtând crucea lui Hristos, te-ai întărit sufletește. Bucură-te, îndrumătorule duhovnicesc al vestitului stareț Paisie de la neamț. Bucură-te, cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos. Bucură-te, cuvioase Seva vasile mare rugătoarea lui Hristos. O de trei ori fericite, cu cuvioase Părinte Vasile, podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea sfântă a pusnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbița cea netăcută a rugăciunii inimii. Îngerească minte care a înmulțit talentul în credința de Hristos, auzi-ne pe noi nevrednicii, care suntem cuprinși de tot felul de necazuri și de ispite. Și te roagă lui Dumnezeu să ne învrednicească la vreme potrivită, de cerească sa împărăție, ca ne încetat împreună cu îngerii, să cântăm prea Sfintei trei. Aleluia! O, de trei ori fericite, cu vioase Părinte Vasile! Podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea sfântă a pusnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbița cea netăcută a rugăciunii inimii, Îngerească minte care a înmulțit talentul încredințat de Hristos. Auzi-ne pe noi nevrednici, care suntem cuprinși de tot felul de necazuri și de ispite, și te roagă lui Dumnezeu să ne învrednicească la vreme potrivită de cerească sa împărăție, ca neîncetat împreună cu îngerii să cântăm prea Sfintei Trei. Ali fericite, vioase Părinte Vasile. Podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea sfântă a pusnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbița cea netăcută a rugăciunii inimii, îngerească minte, care ai înmulțit talentul încredințat de Hristos. Auzi-ne pe noi nevrednicii, care suntem cumpriși de tot felul de necazuri și de ispite. Și te roagă lui Dumnezeu, să ne învrednicească la vreme potrivită de cerească sa împărăție, ca neîncetat împreună cu îngerii să cântăm prea Sfintei Trăiri. iubitor de viață călugărească, Părinte Vasile, ai lepădat cu îndrăzneală toată grija cea lumească și cu dragoste ai pornit pe calea cea aspra sigăstriei. Pentru aceea cu smerenie și cu glas de bucurie îți cântăm. bucură-te, floare bine mirositoare, sădită în grădina vieții sihăstrești. Bucură-te, Cel ce pururea vorbești cu Iisus prin rugăciune. Bucură-te că într-o nevoință ți-ai petrecut viața călugărească. Bucură-te că îngerilor te-ai asemănat prin viețuire pusnicioască. Bucură-te împreună, locuitorule, cu sfinții care au bine plăcut lui Dumnezeu. Bucură-te că din munții Buzăului ai făcut un atos românesc. Bucură-te, mare iubitor și trăitor al învățăturii Sfinților Părinți! Bucură-te, mare iubitor și trăitor al învățăturii Sfinților Părinți! Bucură-te că te-ai hrănit din dumnezeieștile Scripturi! Bucură-te că întru tine numele lui Isus s-a preamărit! Bucură-te că pe ucenicii ai învățat smerita viețuire. Bucură-te cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te, cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos. ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălțimea cea strălucită a smereniei, cumpăna cea a înfrânării, și soritorul cel tare al rugăciunii cuviosului Părinte Vasile. Să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră și să-i cântăm. Bucură-te, cuvioase Vasile!